Šlovinkite viešpatį. Ačiū viešpatė Jėzų. Šlovinkite viešpatį. Patarlių 18 skyrius 21 eilutė. Patarlių 18 skyrius 21 eilutė. Mirtis ir gyvenimas – yra liežuvio galioje. Kas jį mėgsta, valgys jo vaisių. Mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje. Kas jį mėgsta, valgys jo vaisių. Mūsų viešpaties Jėzaus žodžiai mato 12.36. Todėl sakau jums, Teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Mūsų kalboje pavartotas žodis tuščias yra sunkiai suprantamas. Jei pažiūrėsime į originalą, graikų kalbą, reikšmė yra lėtas, vangus, bevaisis, bergždžias, be įdėtų pastangų, laisvas, tingus, vengiantis atlikti jam paskirtą darbą. Taigi, tai yra tada, kai tu sakai žodžius, kuriuos yra lengviau pasakyti. Tai, kad tu esi įpratęs sakyti ir kaip kalbėti, vietoj to, kad save disciplinuotumėj ir priverstumėj save triūsti, kad pasakytum tai, kas teisinga, teisingų žodžius. Na, jūs ir tinginiai. Jūs turite pasakyti amen, nes mes visi tokie esame. Mes renkame savo mąstymo modelius, senus įpročius, mes visada tokie buvome, dėl to mums ir lengviau tokiais pasilikti. Bet pažiūrėkite, kaip tai yra rimta. Jėzus sako, todėl sakau jums teismo dieną, žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Jie turės duoti apyskaitą teismo dieną. Pagal savo žodžius bus išteisintas ir pagal savo žodžius būsi pasmerktas. Ar tikite, kad žodžiai turi galę? Jie turi. Žodžiai tai yra elektromagnetiškai įkrautos mintys. Štai kuo yra žodžiai. Tai yra mintis, kurios buvo įkrautos elektromagnetiškai jūsų smegenyse. Ar tai geros ar blogos mintis, tai neturi jokios reikšmės. Ar tai yra tiesa ar melas, tai neturi nieko bendro su šiuo procesu. Tai neturi nieko bendro su tuo, kad jos yra elektromagnetiškai įkrautos. Jos yra įkrautos bet kuriuo atveju, nes jos yra išskiriamos iš jūsų tos smegenų dalies, kuri įkrauna jas elektromagnetiškai. Jūsų pasąmonė nežino, kas yra tiesa. Ji tiesiog tiki tuo, kas jie yra pastoviai maitinama. Netgi čia sėdėdami jūs galite būti pilniausiai suvedžioti. Jūs netgi sakysite, kad galėsite guldyti savo gyvybę už tai, už įsitikinimą, bet vis tiek būsite neteisūs. Taigi, jeigu mūsų žodžiai yra tokie galingi, jeigu jie gali mus išteisinti arba pasmerkti, aš manau, kad mes turime atrasti jų reikšmę, tų žodžių, kurie sakome, iš tikrųjų pasverti juos su Dievo pagalba ir malonė. Šį vakarą norėčiau kalbėti tema elgesys, mūsų minčių paseka, arba elgesys seka paskui mintis. Follows Elgesys mūsų minčių paseka. Tai nėra atvirkščiai, kaip mes esame linkę mąstyti. Bet pasiklausykite atidžiai pavadinimą. Elgesys mūsų minčių paseka. Ne, mintis yra mūsų elgesio paseka. Pasimelskime drauge, viešpatė Jėzau, mes dėkojame tau, kad galime būti susirinkę šį vakarą tavo namuose, mes branginame tavo akivaizdą. Viešpatė, kai sėdėjau kabinete, girdėjau tas giesmes, gėdant, Tai buvo taip nuostabu. Tavo žmonių tarpe jos taip nuostabiai skambėjo. Tai turėjo taip paliesti tavo širdį. Kai mes taip susirinkame kaip šį vakarą, gėdame, garbę tau atiduodame, šlovę, mes nesame čia, kad garbintume žmogų, ar bendryje, ar dogma. Mes esame čia, kad atiduotume šlovę ir garbę tiesiogiai tau. Viešpat ir mes taipogi atėjome čia, kad galėtume būti pataisyti, nes tai yra Dievo namai, pataisimo, korekcijos namai. Mes esame čia, kad tu galėtumai mums kalbėti. Paimki tuos dalykus mūsų gyvenime, kurie tavęs nepamalonina, tos gyvenimo vietos, kuriems reikia disciplinos, kas tai bebūtų. Tėve, jeigu mums reikia pliaukštelėti per petį šį vakarą, tiesiog, kad mes judėtume toliau, padaryk tai. Prašome, padėk mums, padėk man, kad aš galėčiau pasitraukti į šalį. Padėk žmonėms, kad jie taipogi galėtų pasitraukti į šalį ir klausytis, išgirsti, būti perkeistais gyvenimo žodžiais. Jėzaus vardu prašome to. Amen. Telaminais Dievo šventieji galite sėstis Iš tiesų branginu kiekvieną iš jūsų. Malonu matyti sesę Lizą Kats vėl mūsų tarpe, ji taip sirgo, dabar pasveiko, Melsimės toliau, kad Dievas jai padėtų atsistatyti, sustiprėti. Melsimės toliau už ją, kad Dievas ją sustiprintų ir būtų su ją. Uh, Leiskite iš karto pradėti pranašo uh, citata, kad galėtumėte uh, matyti, kuria linkme šį vakarą judėsime toliau. Tai 1953 metų pamokslas pamokslautas Arkanzase. Kai tu tiki, kad turi, sakai, taip, aš tikiu, tuomet tu tiki, kad esi krikščionis tu niekuo negali parodyti, kuo esi, bet tu tiki, kad esi. Pažiūrėkite, tu sakai, kad esi krikščionis, kad esi tikintysis, tu negali niekuo parodyti, negali įrodyti moksliškai, fiziškai, materialiai, tu negali niekaip įrodyti, kad esi krikščionis, bet visgi tu tiki, kad esi ir tuomet, kai tu išpažįsti, kad esi Ir tada, kai tu išpažįsti tai jam, jis išpažįsta tai tau. Žiūrėkite, kas įvyksta. Jūs negalite įrodyti, kad esate Dievo vaikas. Jūs negalite įrodyti, kad jūs gavote išgelbėjimą praėjusiais metais, praėjusį mėnesį, bet jūs tikite, kad jūs gavote jį. Tuomet jūs pradedate tai išpažinti. O tas išpažinimas tai yra žodžių formuluotė, kurią sugeneravo mintis, kurias jums kažkas perteikė, apie išgelbėtojo savoką, apie buvimą prarastu, o dabar išgelbėtų. Visa tai kartu susijungia jūsų mintyse labai primityviu, vaikišku būdu. Ir jūs pradėjote tai išpažinti. Aš išgelbėtas, aš atidaviau savo širdį Dievui, aš tikiu, kad Dievas man atleido, aš einu į dangų. Ką jūs besakėte? Bet vis tiek nėra jokio įrodymo. Tiesiog tos mintis įgyja didesnę vertę ir jūs išsakote jas žodžiais požiūriais, jeigu tos mintis kyla iš pamatinės jūsų proto dalies, joms buvo suteikta energija ir jos tampa elektromagnetiškai įkrautomis mintimis ir tai yra jau žodžiai. Ir tuomet jūs pradedate tai išreikšti žodžiais. Žiūrėkite, tu išpažįsti jam, jis išpažįsta tau. Jis yra vyriausiasis kunigas, kokiu pagrindu jis veikia. Ne dėl tavo ašarų, atgailos, tikėjimo, bet tavo išpažinimo pagrindu. Gali turėti didžiausią pasaulyje tikėjimą, bet Dievas nieko dėl tavęs nepadarys tol, kol nepradėsi apie tai kalbėti. O kai tu pradedi kalbėti apie tai, tuomet ir jis pradės apie tai kalbėti. Kuo daugiau tu apie tai kalbi, tuo labiau jis tai patvirtins. Kuo daugiau esi pozityvus, tuo labiau jis bus pozityvus tavo linkme. Tikėjimas ir tylėjimas yra absoliučiai bejėgis dalykas. Mūsų mintis netampa elektromagnetiškai įkrautomis tol, tol, kol netampa išreikštomis mintimis žodžių formoje. Išpažinimas tik mūsų protose nieko gero mums nesuteiks. Buvimas slaptu krikščionimi nieko jums nesuteiks gero. Buvimas slaptu žinios tikinčioji nieko gero jums nepadarys. Jūs privalote apie tai kalbėti. Teisingai. Nesvarbu, kiek turi tikėjimo, iš to nebus jokios naudos, tol, kol tu nepradėsi dirbti su juo. Ar mes visi vaikščiosime ant vandens? Ne. Ar visi prikelinėsime mirusius? Ne. Vienas iš tikėjimo, tikro tikėjimo darbų, tai yra išpažinimas tai, ką jis jau padarė. O jūs norite prikelti mirusius, gydyti ligonius, išvaryti demonus. Noriu jums iš karto pasakyti, kad dauguma iš jūsų negalėsite to padaryti, nes jūs nesate pašaukti. Jūsų darbas bus išpažinti tai, ką jis pasakė ir leisti, kad tai pasireikštų jūsų gyvenimuose. Tai yra išreikšti tikėjimo darbai. Kūnas be dvasios yra mirusius miręs, tuomet sakydamas, aš tikiu Kristumi, priimki tai, eik ir toliau kartok tai. Tuomet tu tiki, kad esi krikščionis, tu sakai, kad esi krikščionis, tu elgiesi kaip krikščionis, tu draugauji, susisieji su tais, kurie yra krikščionis ir taip yra įgyjamas teisumas. Ne stebuklai kažkokie yra įgyjami, ne vaikščiojimas ant vandens, o teisumas. Neleiskite šetonų jūsų žeminti už tai, kad jūs neturite didelių ženklų, stebuklų savo gyvenimuose. Jūs nesate pašaukti tam. Tai yra kūne, bet tai nėra skirta kiekvienam individui. Tačiau jūs galite įgyti teisumą Dievo žodis materializuojasi jūsų kūne, kai jūs išpažįstate. Po kažkiek laiko visi žinos, kad tu esi krikščionis, nes tu laikaisi savo išpažinimo, tu elgiesi kaip krikščionis. Juk žengdamas gatvę tu nesakai, na, aš esu pusiau, galbūt aš ir esu krikščionis. Ne, tu žengi sakydamas, aš esu krikščionis. Tu tuo drąsiai įsitikinęs, tuomet jis taip pat tuo drąsiai ir tvirtai įsitikinęs. Tačiau jeigu tu ilgiesi kaip ištyžėlis, jis taipogi tave rimtai nežiūrės. Jeigu tu esi tilenis ir nedrasus, jis taipogi nebus drasus. Jeigu nori, kad Jėzus drąsiai tvirtai žinotų, kuo tu esi, pats būk tokiu pirma. Jeigu tu elgiesi kaip bailys, nepasitikė savimi, nejaugi manai, kad jis danguje galės taip pat elgtis kaip tu žemėje? Jeigu tu nori, kad jis būtų tvirtai įsitikinęs ir pasakytų, Donis mano sunus, kaip tai nutiks? Tu turi pirma tai pasakyti, aš esu jo sūnus, ne galbūt, ne tikriausiai, aš mastau apie tai, aš laukiu, aš turiu kažkokius šansus galbūt, aš esu jo sūnus, aš esu numatytas gyvenimui, aš esu išrinktas tikslui, aš gimiau, kad kankinčiau velnę, aš buvau numatytas, kad būčiau pripildytas šventąją dvasę, aš buvau pašauktas, kad būčiau ištikimas, aš buvau pasirinktas gyvenimui paskutinėmis dienomis. O viešpatė. Žiūrėkite ir vėl, taigi šio vakaro auditorijoje tikriausiai 80 arba 90 procentų yra krikščionys. Jei jūs protę nuspręstumėte, protę, kad daugiau nebesate krikščionys ir nustotumėte išpažinti, kad esate krikščionys, tuomet jūsų čia daugiau nebebūtų. Tai netėjo jūsų sielą, jūsų širdį. Tai tiesiog atėjo jūsų protą, ši mintis. Ir tuomet jūs nustojate išpažinti. Žiūrėkite, kaip jis tai pasako. Ir nustotumėte išpažinti. Jūs nesakote, kad aš esu nusidėjėlis, aš nusigrėžiau nuo Dievo. Jūs tiesiog nustojate išpažinti tai, kuo buvote. Taigi, kaip protė, jūs nusprendėte, kad nebesate krikščionis ir nustojote išpažinti tai, kuo buvote lupomis, jūs tapote nebekrikščionimi. Jūs nenodėmiavote, jūs negerėte, jūs nerūkite, nepaleistuvavote, jūs tiesiog nustojote kalbėti, išpažinti. Ir jūsų elgesys seks jūsų mintis. Taigi, jeigu jūs mastote, aš negeras krikščionis, aš nelabai geras asmuo, tuomet tavo elgesys pradės lygiuotis, eiti iš vien su tomis mintimis. Atkreipkite dėmesį vėl, kaip tai yra galinga, protas, mintis. Jūs tiesiog įsivaizduojate, kad kažkas jūsų nekenčia. Vieną kartą. Iš tiesų nėra taip, kad jie jūsų nekenčia, tačiau jūs įsivaizduojate, kad jūsų nekenčia. Ir toliau taip mastote. Tai prasideda nuo vienos minties gimimo. Jūs pradedat mąstyti, vienas iki pamastėt, šitas žmogus manęs nemėgsta. Ir tuomet jūs pradedat mąstyti tuo pačiu minčių modeliu. Žiūrėkite, kas nutinka. Žiūrėkite, kaip tai susikaupia. Ir toliau taip mastote. Jie manęs nemėgsta. Pirmiausiai, jūs pradėsite vengti to žmogaus. O jis jums net nieko nėra padaręs. Tačiau savo protę Jie manęs nemėgsta. Jie kažką padarė, jie manimi nesirūpina, dar kažkas ir tuomet tavo elgesys pradės atspindėti tai, apie ką tu mastai. Tai jeigu tu pamanysi, kad brolis Žekas tavęs nemėgsta, kai tu būsi netoliese jo, pradėsi keistai elgtis. Jis pradės tai pastebėti tavo keistą elgesį ir tuomet tu priversi jį nervuotis, kai būsi netoli jo. Ir jis galvos, kažkas netvarkoje, ir jis nežinos, ką tau pasakyti. O tau tai įrodys, kad jis tavęs nemėgsta, nes su tavimi nesikalba. O viskas prasidėjo tavo protė, tiesiog nuo vienos minties. O tu pradėjai tai auginti, auginti, auginti, pridėti įvairių dalykų prie tų minčių. Ir galiausiai skrusdės apniko tavo galvą. Šlovė viešpačiui. Amen. Stebėkite, kaip tai yra galinga. Jie manęs nemėgsta. Pirmiausia, jūs pradėsite vengti to žmogaus, o jis jums net nieko nėra padaręs. Norite pasakyti, kad mes galime būti tokie suvedžioti? Mes, kaip krikščionys, galime būti tokie suvedžioti savyje, Aš nekalbu apie sielą, aš kalbu apie mintis, protus. Mes galime juose būti tokie suvedžioti, kad mąstysime, kad brolis arba sesė arba bet kas kitas kažką turi prieš mus, o tai yra tiesiog didelis melas. Bet mums tai yra realiau nei ši sakykla čia stovinti. Tai parodo galę slypinčio protę. Žiūrėkite, kas vyksta tokio individo gyvenime. Nors tai yra įsivaizdavimas, šio individo gyvenime jo elgesys pradeda eiti iš vien su jo mintimis. Nes brolis Timas, brolis Donis jo nemėgsta. Jeigu yra toks žmogus, kurį šetonas gali priversti, kad visi jo nemėgsta, tai esu aš. Nežiūrėkite mane tokiamis akimis, lyg tai nesuprastumėte, apie ką aš kalbu. Tik kūdikiai to nesupranta, bet galiausiai jie tai supras. Ar jūs matote, kodėl taip yra? Jeigu jis įtikins jūs, kad aš jūsų nemėgstu, kaip aš jums galėsiu iš vis padėti? Kaip aš galėsiu jums padėti su bet kuriuo aspektu jūsų gyvenime, jeigu jūs netikėsite, kad aš jūs myliu ir rūpinosi jumis? Ir mano žodžiai jums bus beverčiai. Ar matote, kodėl šetonas tai padarys su šlovinimo lyderiu, tarnautojų, vyrų, diakonų, su tuo žmogumi, kuris turi įtaką verti jūsų gyvenime. O, nenutilkite dabar. Kas iš jūsų čia sėdintis esate kalti? Ši citata jūs kaltina. Aš neprašau jūsų pakelti rankų kaip kalties pripažinimo ženklo. Tiesiog laikykite iškeltas rankas širdyje ir sakykite, Dieve, padėk man. Aš daugybę kartų buvau suklupęs ties šią citatą, būsiu nuo širdus. O jeigu jūs pasakysite, kad nebuvote, aš jums tiesiai akis pasakysiu, jūs melagis. Aš netikiu slėpimusi už krūmų. Žiūrėkite, ir po šiek tiek laiko, tai jums tampa tokia realybė jūs faktiškai tikite, kad tas asmuo jūsų nemėgsta. Ir nuo ko tai prasidėjo? Nuo elektromagnetinės minties gimimo jūsų smegenyse. Ir tai taip realu jums. Ir nei jie, nei Dievas jūsų neatkalbės. Tai yra baisioji dalis. Kai mes galime būti tokie suvedžioti savo pačių protų. Pamastykite apie tai, draugai. Mes galime būti tokie suvedžioti savo pačių protų ir mums tai yra realybė. Nesvarbu, kiek jie mums pasakys kartu, brolė, aš myliu tave. Ne, tu man nesakyk, tu man meluoji. Tu nemėgsti manęs. Bum, bum, bum, bum. O jeigu jie tik pasiklausytų Dievo, Dievas jiems pasakytų, tavo protas tave suvedžiojo, tavo smegenys pagimdė tą mintį ir tu tiki melu apie savo brolį. Na ką, galbūt turėtume neskaityti žemiau šios citatos, manau pataikėme į gerą vietą, nors dar tik pradėjau pamokslauti. Žiūrėkite, ir po kažkiek laiko tai jums tampa tokia realybė, jūs faktiškai tikite, kad tas asmuo jūsų nemėgsta ir jūs galimai juos aprieksite. Ar kažką pasakysite, pavyzdžiui, jūsų žmoną, ar vyrą, ar kaimyną, ar kažką panašaus, kuomet tas asmuo yra visiškai nekaltas, absoliučiai nekaltas. bet jie nėra nekalti jūsų protė. Garbė Dievui. Draugai, pamastykite, kokį galingą dalyką mes turime štai čia. Pamastykite, koks jis gali būti niokojantis. Įdomu, kiek žmonių šioje bažnyčioje norėjo būti jūsų draugais, bet jūs neleidote jiems tokiais būti, nes jūs protė nusprendėte, niekas manęs čia nemėgsta. Ir jūs niekada nepasieksite daugiau, nei leidžia jūsų proto apribojimai ir suvaržymai. Kuo daugiau aš tyrinėju šią temą, tuo labiau suvokiu, kad velnės iš tiesų daug mažiau te prisidėjęs prie mano gyvenimo, nei aš maniau. Anksčiau aš jam ir jo demonams viską priskirdavau, visą kaltę už visas problemas, o Mes tiesiog viską versdavome ant tų demonų. Bet kuo daugiau aš nagrinėjau šią temą, to labiau suvokiu, kad jie tikriausiai labai nedaug te prisidėjo prie mano viso gyvenimo. 56 metus esu šioje žemėje, turėjau įvairius išbandymus, bet greičiausiai dauguma mano kovų buvo mano paties sukeltos. Dėl mano proto, kompleksų, baimių, o aš pasakysiu, lygiai taip pat yra ir su jumis. O velnės iš tiesų neturėjo nieko beveik daryti mums, nes jam tai reikėjo nukreipti mus tą kryptimi, kurią mes patys save naikinsime. Garbė. Įsivaizduojate, kaip jis siunta, kai Dievo vaikai sužino tiesą. Žiūrėkite, jūs juos aprieksite ar kažką pasakysite, kuomet tas asmuo yra visiškai nekaltas. Taip yra todėl, nes jūs įsivaizdavote tai kitokios ribos, kad tai jums tapo realybė. Taigi, vaizduotė gali privesti iki realybės. Ar jūs suprantate, kad jūsų smegenis yra labai sudėtingas mechanizmas? Yra smegenų dalys, kurios pradeda įsivaizduoti veikti, siūsti mintis, kai yra atliekamas magnetinis rezonansas smegenims. Kai medikai tyria tuos žmonės, atlieka tuos testus, jie prašo žmonių, kad jie įsivaizduotų, kad jie stato kažką, daro, dirba ir tuomet jie skenuoja smegenis. Tuo metu, kai žmonės įsivaizduoja, kad jie yra kažką darantys, tuomet jie skenuoja smegenis tų žmonių, kurie faktiškai, fiziškai atlieka tą darbą ir rezultatai gaunasi lygiai tokie patys, visi smegenų procesai, viskas lygiai taip pat. Taigi smegenys įsivaizduoja. Ir kai jis tai daro, rezultatas gaunasi toks pats, kaip kad kai kūnas fiziškai daro tą darbą. Ar jūs suvokite, kad jūsų kūnas yra jūsų smegenų vergas? Šį vakarą norėčiau vėl išsitraukti savo kenkėjų purkštuvą ir apipurkšti dar daugiau skrusdelių. Aš neprašysiu jūsų leidimo, nes aš turiu namų šeimininko leidimą. Jis yra namų savininkas čia. Jūs jam taipogi priklausote, taigi aš turiu jo raštinį leidimą. Pamokslauk žodį. Taigi aš turiu leidimą iš namų savininko, kad išpurkščiau visą namą nuo skruzdžių. Man labai patiko laiškas, kurį gavau praėjusią savaitę. Kažkas iš Arkansaso parašė, jeigu mes galėtume išvaryti visas tas skruzdes, būtume netokie kenkėjistai. Anglų kalboje gaunasi žodžių žaismas su pesimistas ir kenkėjistas, kenkėjas. O, man tai labai patiko. Būtume netokie kenkėjistai. Mes jau tai žiūrėjome, bet pažvelkime dar truputėlį vėl į savaiminės negatyves mintis. Tai yra skrusdės. Dalis mūsų kalbėjimasi su savimi gali būti savaiminių negatyvių minčių formoje. Anglų kalboje šių raidžių kombinacija sudaro žodis krusdės. Šios krusdės gali tiesiog apnikti mūsų galvas, taipogi būti giliau sąmonės ligmens. Įprastai, kai nesame įsitempę, turime santyki du prie vieno pozityvių ir negatyvių minčių. Tačiau, kai esame pastoviai įsitempę, mūsų mąstymas pasidaro dar labiau negatyvus. Taigi, kaipgi tuomet mes Dievo žodžio pagalba, šventosios dvasios pagalba, kaipgi mes sumažiname, atpažįstame ir sunaikiname skrusdes. Taigi, daktarai, psichologai, sociologai, šie žmonės, kurie tyrinėja visą tai, sako, sprendžiant problemą su savaiminėmis mintimis, pusę kovos galima laimėti atpažįstant šias mintis. Skrusdės yra veiksmingos tik žemiau samoningo supratimo ligmens, tačiau su laiku ir praktikavimusi mes galime jas pasiekti. Mums reikia pasinerti į vidinę savikalbą. Įsiklausyti į tai, ką savo sakome, ir pradėti atpažinti savaiminės negatyves mintis. Jas atpažinus galime mesti joms iššūkį. Paklausykite, labai paprasta. Jas atpažinus galime mesti joms iššūkį, kad nustatytume jų tikslumą. Dabar pažiūrėkime į tai, turėdami omenyje prieš tai perskaitytą citatą. Tai jeigu velnė sako, brolis Eimosas tavęs nemėgsta, tu turi suabejoti tuo balsu pirmiausiai, kuris tau tai sako ir pasakyti, aš noriu įrodymų. Bet problema yra ta, kad mes savimi neabejojame. Ką mes savo pasakome, tuo ar tikime. Būtent dėl to dauguma žmonių yra savo pačių absoliutais, ne Biblija. Jie sako, brolis Brankamas, bet ne, jie vis tiek yra savo pačių absoliutai. Būtent dėl to jie yra tokie, kokie yra. Dabar pažiūrėkite, aš jums perskaitysiu teiginius, kuriuos surinko profesionalai, kurie tyrinėja šią sritį, elgesio modelius, žmonių, smegenų ir taip toliau. Pasiklausykite, negatyvios savikalbos savaiminių negatyvių minčių pavyzdžiai. Taigi tai yra skrusdės, kurios lando iš vidaus jumise. Nesvarbu, kiek jūs lūpomis sakote, aš dievo vaikas, aš krikščionis, bet čia yra tai, kas vyksta jumise, jūsų viduje, kai jūs pas su savimi kalbatės, ką jūs iš tiesų mastote, dialogas, kuris vyksta su jumis pačiais. Žiūrėkite, aš toks idiotas. Negaliu patikėti, kad esu toks kvailas. Kažkas pasakėt kaltas, ar man tik pasigirdo? Tai yra tai, ką jūs mastote. Tai yra tai, ką jūs savo pačiam sakote. Ar jūs suprantate, kas įvyksta? Tuomet smegenys atlieka Google paiešką. Smegenys atlieka paiešką jūsų atmintyje ir primena visus idiotiškus polgius, kuriuos esate gyvenime padaręs. Ir jie bus jums pristatyti kaip įrodymas, kad patvirtintų, kad esate toks, kokiu save ką tik pavadinote. O Dievas žino, kad ten yra tikrai daug įrodymų. Dauguma žmonių mano, kad jie atsisakė tų negatyvių dalykų ir sako, aš ne idiotas, aš žinau, kad aš toks nesu. Aš nežinau, kas yra blogiau, ar tie, kurie mano, kad yra Dievo dovana visai žmonijai, ar tie, kurie keikia save. Bet žinote, tas kalbėjimas su savimi nėra nukreiptas ne vien tik į save patį, ką tu apie save sakai. Pasiklausykite sekančio pavyzdžio negatyvios savikalbos. Ji arba jis yra toks idiotas, Negaliu patikėti, kad ji arba jis yra toks kvailas. Štai šioje vietoje visi turėjote pasakyti, esu kaltas. Bet niekas nepasakė nei žodelio. Matote, jūs manote, kad jums viskas geriau sekasi jau, nes jūs pakeitėte apie save mintis. Bet tai tik tai pradžia. Mūsų negatyvi savikalba nėra vien tik tai apie mus apie mus ir žmonės, su kuriais mes einame į bažnyčią, su kuriais dirbame, su pasauliu bendrai. Kai kurie iš jūsų niekados nepavadinsite savęs kvailiu, nes per geros nuomonės apie save esate, bet jūs kitus vadinate taip. Visokiais vardais vadinate, žeminate. Žinoma, Niekada garsiai to nepadarysite. Jūs tiesiog išsišiepiate kaip arklys, ištiesite ranką ir mastote, o, idiotas, te laimina tave dievas, tu toks bukas. Kaip tu gali dėvėti šį kaklaraštį su oranžiniais marškiniais? Mano žmona Keril išrinko jį, todėl taip ir apsirengiau. Tu toks kvailys. Tai yra dialogas, kuris yra niokojantis. Skrusdės. Žiūrėkite, sekantis. Tai siaubinga. Tai baisu. Negaliu to pakęsti. Aš turėčiau su tuo susitvarkyti, juk kiti gali. Ji arba jis mane siutina. Na, garbė. Juodaodžiai turi vieną pranašumą. Kai jiems pamokslauji, jie neraudonuoja taip stipriai kaip baltaodžiai. Arba kai baltoodžiams parausta žandai, jie elgesi likti aš tai to nematau. Aš matau jūs, aš matau, nesijaudinkite. Kai kurie broliai, kurie nuplikote, nesijaudinkite. Prakaitas ant jūsų viršugalvio puikiai matosi. Žiūrėkite, draugai, mes norime pagalbos. Mes norime atrasti, ką tos skrusdės daro mūsų gyvenime. Mes norime atsisakyti jų, išmesti jas, ar ne? O viešpatie. Jos arba jo niekados nėra šalia, kai man jos arba jo reikia. Matote, šetonas žino, kad negatyvi savikalba susijusi tik su tavimi pačiu paveiks tik vieną asmenį. Todėl jis išplečia tai, kad tai paveiktų tavo santykių su vyru, žmona, pastorim, diakonu, mama, tėčiu, teta, dėdė, su visais faktiškai. Nu, iki tokio ligmens, kad niekas tavęs nemyli, nesirūpina tavimi ir tai pastoviai vyksta tavo viduje. Tai yra tavo dialogas vidinis. Tai yra tai, apie ką tu mastai. Ką tu mastai apie žmonės esančius bažnyčioje, apie savo tikrąją šeimą. Ir vėlgi dauguma to yra absoliutus melas. Negaliu patikėti tuo, kas su manimi darosi. Tai, kaip buvau išauklėtas, man neleidžia mylėti ir pasitikėti kitais. Arba esančių žinioje versija būtų tokia, negaliu pasitikėti pamokslautojais. Ar jūs suvokite, kad jie niekados ir negalės? Iki tol, kol tas dialogas, jūs galite duoti štai tokio aukščio krūvą citatų su lapais ir jie tuo nepatikės, nes tai nėra jų absoliutas. Jų absoliutas yra tai, ką jie savo sako. Aš negaliu pasitikėti pamokslautojais. Tas mane pavedė, tas man tą padarė. Tas tą padarė jo žmona, tą padarė aš nepasitikiu jokių pamokslautojų ir jie niekada negalės pasitikėti tol, kol tas dialogas jų viduje bus nutrauktas ir jie pakeis savo išpažinimus ir pasakys, aš pasitikiu Dievo vyrais, aš galiu pasitikėti Dievo vyrais, aš galiu pasitikėti Dievo vyrais, aš galiu pasitikėti. Kai kurie iš jūsų turite dabar pasakyti tai su manimi, aš galiu pasitikėti Dievo vyrais. Na, ačiū Jėzau. Štai šį mes turbūt visi labai dažnai esame sakę. Man visados niekas nesiseka. Įdomu, kada mes to išmokome. Kai kurie, kai buvote keturių, penkių, šešių metų – Ar jūs tėvai suvokiate tai, ką aš jums duodu? Aš jums tai duodu ne tik kaip suaugusiems žmonėms, bet taip pat ir jūsų vaikams. Tai apsaugos jūsų vaikus nuo to nežinojimo, kuriame mes augome. O aš norėčiau, kad būčiau turėjęs tai, kai buvau sėkmininkose dar. Jaunas vaikinas, bet žinote, turbūt atėjo metas mums, dabar. Galbūt kiti žinioje jau tai daro, žino tai, galbūt mes esam paskutiniai, bet aš džiaugiuosi, kad Dievas rūpinasi ir mumis. Tai nėra tik suaugusiems skirta. Prisiminkite savo vaikus, tuo, kuo jie yra savo pasąmonėje, tuo, kuo jie bus užaugusiais. Juose viskas susiformuoja iki šešių metų amžiaus. Jūs turite jos mokyti. Jeigu jūs jų nemokysite, jie ir liks tokiais, kokie susiformavo. Jie turi problemas mokykloje, su skirtingomis pamokomis, matematika. Nesakykite, kad jie kvailiai. Duokite jiems išpažinimus, sakykite, mama už tave meldžiasi, tėtis už tave meldžiasi. Tu gali tai išspręsti, išspręsti šias problemas, tu gali tai padaryti. Ir leiskite jiems taipogi išpažinimus sakyti. Broli Doni, tu nori padaryti visus Einšteinais? Ne, bet aš taip pat nenoriu, kad jie visi būtų idiotais. O, aš negaliu nieko padaryti, nieko negaliu padaryti. Jie paims tai su savimi į savo gyvenimą su Dievu. Galbūt tai prasidės nuo matematikos vaikystėje arba rašybos, kad jie nemoka to daryti. Tie negatyvūs dalykai persikels į jų gyvenimą su Dievu. O, aš niekada negalėjau rašyti be klaidų, aš niekada to negalėjau įspręsti. Dievas niekada manęs nemylės. Žinot, aš irgi turėjau problemų su rašyba. Ir per klaidą užsisakiau televizorių. Laiške gavau laišką, kuriame buvo parašyta, kad aš užsisakiau televizorių. Taigi jie man paskambino ir sako, kada jūs ateisite atsimti televizoriaus. Aš pasakiau, aš nesiregistravau, ne, neprašiau jokio televizoriaus, aš nenoriu jo. Jie pasakė, tu užsisakėjai, aš pasakiau, atiduokite jį kam nors. Žinoma, tuo metu aš pasakiau, na štai ir mano sėkmė. Ir be jokios abejonės, jeigu aš būčiau nuėjęs pasimti to televizoriaus ir būčiau norėjęs jį parduoti, kad paukočiau pinigus misijoms, kai kurie iš jūsų važiuojantis pro šalį nufotografuotumėte mane, patalpintumėte nuotrauką Facebook'e ir parašytumėte, mačiau brolį Donį nešantį televizorių. Sekantis. Merfio dėsnis. Jei kas nors blogo gali įvykti, tai būtinai ir įvyks. Jei žmonės galėtų pasikeisti, tai ir leopardas galėtų pakeisti savo kailio tamses dėmes. Dauguma iš jūsų slėpėtės už šio teiginio daugybę metų. Aš negaliu pasikeisti, negaliu. Galite, jeigu norite, negalite, jeigu nenorite. Aš galiu, jeigu aš noriu. Tai yra mūsų dialogas. Daugumos iš mūsų. Tokia yra mūsų kalba. Aišku, tai ne visiems tinka, bet tam ir kitam, kitiems tai tinka, aš neminėsiu, bet tai bus jūsų dalis dialogo. Tai, kas vyksta jūsų viduje. Jūs turite citatas, rašto vietas, mylite Dievą, tačiau stebėtės, kodėl aš nesu geresnis krikščionis, kodėl aš neduodu daugiau vaisius. Nes žodis, kurį priimate, turi pereiti per visas šiukšles toksinės mintis. Toksinės mintis sukuria toksinės emocijas. Aš nesėkmingas. Nekelkite rankų, tačiau kiek iš jūsų esate savo patys tai pasakę? Ar jūs abejojate patys savimi, kai tai sakote? Kai sakote, kad esate bevertis, kvailas, ar jūs abejojate patikimumu to šaltinio, iš kurio kyla tie žodžiai? Dauguma iš mūsų nedarome to, mes tiesiog tai priimame. Aš bevertis. Aš blogas. Aš nevykėlis. Iš kur jūs tai išgirdote? Jūsų mama tai jums pastoviai sakė. Tėtis, mokytojas, senelis, kuris jūs augino, ar močiutė, kas tai bebuvo, jums tai kartojo. Bet dabar jūsų tėtis sako jums kai ką kitą. Kuo jūs tikėsite? Atminkite, šie dalykai susikaupė mumise per daugybę metų. Jūs neatsikratysite jų akimirksnių. Mokslas sako, kad yra reikalinga 21 diena, kurių metu jūs turite pastoviai išpažinti pozityvius išpažinimus. Ir kai sulaužote tą ciklą, tie negatyvūs dalykai laikas nuo laiko vis tiek bandys patekti jums į protą. Kai jūs įsivaizduojate, jūs girdėjote visą tai metų metais, patys iš savęs, netgi po to, kai mirė jūsų tėtis ir mama, tačiau jų balsas tebeskamba jūsų pasąmonėje. Tu nevykėlis, kodėl tu negali būti kaip tavo brolis? Kodėl tu negali būti kaip tavo sesė? Tavo sesė mokėsi dešimtukais, o tu šešetais penketais, tu kvailys. Visados liksi nieko vertas. Aš nevykėlis. Aš niekada negausiu kito darbo. Štai ką aš viešpačiu visada kartoju. Tai greičiausiai tiesa. Greičiausiai nederėtų papildyti šiuo punktu savo išpažinimų sąrašo. Ieškau naujo darbo. Aš nesu gera mama ar tėvas. Atminkite, draugai, jeigu realybėje jūs nesate tokie, tuomet pakeiskite tai, ką reikia pakeisti ir būkite tokiais. Jeigu nesate mylintis tėvas, prašykite Dievo pagalbos, padarykite tai savo išpažinimu ir sakykite, aš būsiu mylinčių tėvų, aš būsiu mylinčia motina, aš būsiu geras vyras, gera žmona. Aš netikęs. Kiti žmonės yra už mane geresni. Aš niekados negalėjau to padaryti. Aš nesu geras asmuo. Aš negaliu nieko pakeisti. Aš niekados toje srityje nebūsiu geras. Aš visados kaltas. Kai kurie mano, kad tai yra nusižeminimo veiksmas, prisijėmimas kaltės, Už tai, ką tu nepadarei, tai nėra nusižeminimas, tai melas. Tai melas. Iš kur dauguma žmonių tai gavo? Jiems tai buvo daroma vaikystėje, ant jų visados buvo verčiama kaltė, broliai sesės tai darė, tai įsišaknyjo jų pasąmonėje ir dabar tai vyksta savaime. Jeigu Eifelio bokštas kaip nors nugriūtų, jie kaltintų save, nors ir gyvena Johnson City'je. Tiesiog tokia yra jų mąstysena. Jie tokie negatyvūs apie viską. O, tiesiog stovėk nejudėdamas, leisk man tave apipurkšti gerą šventosios dvasios dozę, kad skrusdės išsilakstytų iš tavo proto. Šio sekančio teiginio tema galėčiau pamokslauti dar 40 dienų ir naktų. Niekas manęs nemėgsta. Aš nepopuliarus. Negaliu susitvarkyti. Jūs matote, mes galvojame, kad tai yra vidiniai dalykai, kurie neturi vertės, jie nieko nesveria, bet mes juos pasakome, o tai nieko nereiškia. Jeigu Dievas man padės, aš noriu parodyti jums, ką šie dalykai faktiškai jums padaro kaip individui. Aš noriu parodyti jums, kaip tai pakeičia jūs, jūsų struktūrą vidinę, kaip tai pakeičia jūsų smegenis, cheminės savybės jūsų kūne. Kuomet jūs sakote šiuos teiginius, jūsų imunosistema persijungia į paralyžiaus režimą, virškinamasis traktas, pogumburis ir gumburas – Kai kurie iš jūsų net nežinojote, kad tokius turite. Nesijaudinkite, tai nekenksminga jums jų reikia. Kaip jie reaguoja, kai jūsų kūnas išgirsta jūs pačius sakantį tuos dalykus, kas jumise dedasi. Mes esame gyvi stebuklai, kai pažiūrime į tai, antgamtiškai, ką Dievas padarė. Kai kurie iš jūsų esate stebuklai, kad tebe gyvenate iki šios dienos, būdami tokie negatyvų savo viduje. Negaliu susitvarkyti. Kodėl tai visada su manimi nutinka? Tai pas blogiausias dalykas, kuris tik galėjo nutikti. Aš niekados to neišmoksiu. Man niekados nepagerės. Aš nesu pakankamai gabus. Man visados nutinka blogiausia. Tai neįsispręs. Aš niekada to nesuprantu tinkamai. Problemas, kurias dabar turiu, turėsiu visados. O ne, galiausiai tu mirsi. Kai kuriems žmonėms mirtis bus vienintelis būdas išsilaisvinti. Aš nenoriu, kad toks būtų mano išsilaisvinimas. Aš noriu sustabdyti tai, kol aš dar esu gyvas. Aš noriu išmesti tas krusdes iš galvos. Motinėlė, visa kolonija, visas krusdes. Žiūrėkite, daktaras Richardas J. Davidsonas, psichologijos profesorius ir psichiatras iš Vinskonsino universiteto atrado, kad pozityvaus mąstymo poveikis pasireiškia iki pat lastelių ligmens kūne. Jo tyrimas parodė, kad optimistai turi didesnius lastelių kovojančių su lygomis lygmenis. Taipogi, stresinėje situacijoje lygių nuosmukis yra mažesnis. Optimistai taip pat turi mažesnius streso hormono kortizolio lygmenis. Laikui bėgant, šie biologiniai rodikliai suteikia. Pasiklausykite, šie žmonės nesiklauso pranašo garsajošių, jie neina į bažnyčią, jie nesimeldžia, jie tiesiog masto apie teisingus dalykus. Jeigu tai jiems padaro, kągi tai mums padarys, kai mes turime šventąją dvasę. Laikui bėgant, šie biologiniai rodikliai suteikia ilgesnį gyvenimo laikotarpį, sumažina širdies ir kraujagyslių lygų tikimybę, pagerina psichologinę savijautą, padidina produktivumo lygmenis. Noriu visko, kas buvo išvardinta ką tik. Galbūt tai prailgins mano gyvenimą šešiais mėnesiais. O, puiku, aš galėsiu dar šešis mėnesius plakti šetoną. Aleliuja. Aš turėsiu geresnį psichologinį požiūrį gyvenimą. Mano savijauta bus geresnė. Tiesiog būsiu geresnių asmenių. Žiūrėkite, kartais asmenių, graužiančių mūsų savivertės jausmą ir apribojančių mūsų potencialą, esame mes patys. Būtent taip mūsų savikalba arba žodžiai, kuriuos vartojame vidinėme dialoge, žiūrėkite, kai mastome, gali padidinti streso lygmenis, apriboti mūsų potencialą ar nuspalvinti mūsų išgyvenimus negatyviomis spalvomis. Buvo nustatyta, kad žodžių tipai, kuriuos vartojame, gali pakeisti lūkesčius ir būdą, kuriuo suvokime realybę. Pavyzdžiui, jei tau būtų pasakyta, kad darbas su sudėtingu žmogumi yra kaip košmaras, greičiausiai tu tokį žmogų laikysi nuviliančiu. Būtų visai priešingai, jei tau būtų buvę pasakyta, kad tas žmogus yra savotiškas ar iš dalies reiklus. Jei dantistas tau sako, oh, o viešpatė, aš medžiojau meškas, liūtus, aš buvau Afrikos lygumose, buivalus, bizonus medžiojau. Nėra daug dalykų, kuriuo aš bijau, bet dantistas yra vienas iš jų. O, tu perogęs bailys, vadinkite mane kaip norite. Vieną dieną buvau nuėjęs, kad man išvalytų dantį. Po procedūros visa nugara ir kelnės buvo šlapios nuo prakaito. Ir jie tiesiog išvalė man dantį. Aš buvau toks laimingas, kai pabaigė. Žiūrėkite, jei dantistas tau sako, tai skaudės, labai skaudės. Greičiausiai procedūra tau bus labiau skausmingesnė nei tuomet, jeigu tau būtų pasakyta, galimai pajusite diskomfortą. Manau, kad nuo šiol turėsiu pakeisti savo įžanginių žodžių formuluotę prieš pamokslą. Pasakysiu, jūs galimai pajusite šiek tiek diskomforto, broliai ir sesės, šiame susirinkime. Vietoj to, kad pasakyčiau, aš išdeginsiu jūsų seną natūrą, nudirsiu jums sodą, kad jūs galėtumėte atsipalaiduoti ir ištraukti savo įspraustas kojas iš posuolo, kad galėtumėte laisviau jaustis. Ar jūs suprantate? O viešpatė, aš tiek daug kartų skridau lėktuvu į skirtingas pasaulio šalis, būdavo pilotas pasako, mes patirsime ten kažkokios oro sąlygos blogos, patirsime kažką nepatogaus. Ir žinote ką, jumise yra tai, kas pablogins tą situaciją, ji bus blogesnė nei realybėje jį pasireikš. Ar jūs nematote, jūs esate kurėjas? Ar galiu tęsti? Žiūrėkite, Jei sakai, negaliu su tuo susitvarkyti, greičiausiai ir negalėsi. Taip yra todėl, nes tavo pasamoninis protas yra linkęs tikėti mintimis, kurias girdi. Sau sakydamas, negaliu, tai man per sunku, ar man net neverta mėginti, tu apriboji savo sugebėjimus. Pasakysi, broli Doni, tai tai liečia fizinius dalykus. Ne, aš girdžiu lygiai tą patį apie tarnavimą Dievui. Aš negaliu, tai per sunku, negaliu atsisakyti to, negaliu nustoti, aš bandžiau vėl ir vėl ir vėl. Tai nėra tik tai dvasinės problemos, tai yra psichologinės problemos, kurios nutiko jiems, kai jie buvo vaikai ar paaugliai. Ir dabar tai pasireiškia jų gyvenime. Aš negaliu to padaryti, aš negaliu tinkamai gyventi, negaliu to, negaliu to. Jiems reikia pagalbos, jiems reikia pagalbos jų protė. Žiūrėkite, labai paprasta. Kai pats savo sakai, kad negali su kažkuo susitvarkyti, ar bet kurią kitą save pribojančią mintį, esi linkęs nustoti ieškoti sprendimų. Taigi velnės mums pasiunčia save pribojančią mintį nusileidžia atgal į pragarą, uždeda koją ant kojos, įsijungia televiziją arba velnio viziją, ką jis ten bežiūri, sėdi ir juokiasi iš mūsų, nes mes lakstome čia žemėje kaip nežinia kas, galvojame, kad žinome daugiau už visus kitus, tačiau esame tokie nugalėti, kad vos te galime į bažnyčią ateiti sekmadienį. O, mes nuotakame žinome anspaudus, o, o visi įklimpę savo minčių gyvenimuose, tose šiukšlėse mūsų galvoje. Mūsų pačius apribojančios mintys sugebėjo gebėjimai. O, aš negaliu to padaryti, aš bandžiau. O, draugai, mums reikia, o, aš jums pasakysiu, mums reikia ateiti pas tėvą ir pasakyti, tėvė, išvalyk mane, išplauk mane. Detoksikuok mano smegenis, mano protą, kad aš galėčiau mąstyti tai, kas yra dora, mylima, girtina, tyra. Mąstykite apie šiuos dalykus. Apie tai, kas dora, gera, tai, kas iš Dievo, mąstykite apie tai. Žiūrėkite, ką mes padarome. Mes pranašaujame savo patiems ir patenkame į tas situacijas. Pavyzdžiui, atkreipkite dėmesį į skirtumą tarp sakymo, kad negali su kažkuo susitvarkyti ir savęs klausimo, kaip su tuo susitvarkyti. Nejaugi nejaučiate, kad antroji mintis yra viltingesnė. Jauti viltingumą jauti didesnę viltį, nes mintis paveikia medžiagų apykaitą kūne ir tai išskiria gero pojūčio cheminius elementus ir kūnas į tai atsakys, į mintis. Matote, geros mintis išskiria gerus cheminius elementus, blogos blogus. Jums, ką nors mintise sakant, protas gyvenime tam bando sukurti tikrą atvejį. Jei pavadinate save kvailu, protas atlieka it pasamoninę Google paiešką pagal raktažodį kvailys ir pateikia jums viso gyvenimo rezultatus, kiekvieno kvailo polgio, kurį esate padaręs. Dabar turite įrodymą, kad esate kvailas ir pradeda taip elgtis. Jei vadinat save nugalėtoju, protas atgamina visus jūsų gyvenimo pergalingus momentus, tuomet pradedat elgtis kaip nugalėtojai. Taigi, jeigu aš perprogramuoju savo pasąmonę, kad skrusdės paliktų mano protą, aš esu Dievo sūnus, aš esu nugalėtojas, aš esu daugiau nei nugalėtojas, aš būsiu perkeistas, aš būsiu paimime, aš esu jo, aš esu išrinktas, numatytas, pašauktas, aš esu ištikimas. Tai užpildo mano pasąmonę, aš užkraunu tuo gėriu visą tai ir visas negatyvas užsidaro, užsidaro, užsidaro, jis juk Dievo sūnus, jis pripildyta šventąją dvasia, pažiūrėk, ką Dievas padarė jo gyvenime. Pasąmonė pradeda taip sakyti. Ir kai tai pradeda vykti manyje, aš pradedu jausti priepolį džiaugsmo. Kodėl? Nes aš esu pripildytas geromis mintimis. Pažiūrėkite į daktarės Karolinos Lyf komentarus. Toksinės mintis yra kaip nuodai. Tačiau gera žinia yra ta, kad tu gali nutraukti toksinio mąstymo ciklą. Toksinių minčių poveikį gali pakreipti visiškai priešingą kryptimi. Kuomet toksiško mąstymo ciklas yra nutrauktas, tavo mintis gali pradėti gerinti visas tavo gyvenimo sritis. Ar norite eiti su manimi šiuo keliu? Ar norite, kad visos jūsų gyvenimo sritis būtų pagerintos? Santykius, sveikatą ir netgi sėkmę. Mintis gali atrodyti nekalta, tačiau jei ji tampa toksiška, tuomet ji pati gali tapti fiziškai, emociškai ir dvasiškai pavojinga. Broli Doni, kaip tu gali tikėti tokiais dalykais? Nes to mus mokė brolis Branhamas. Ir Paulius, Jėzus, Saliamonas. Šie daktarai tai atranda tik dabar, tai ko jie mus mokė prieš daugybę metų. Žiūrėkite, brolis Brahamas pasakė, paimkime čia šį rytą sėdinti vyrą, kuris yra visiškai sveikas. Tačiau, jei jis savo širdyje pradės tikėti, kad serga, jie turės jį išnešti iš šio pastato. Ne po keturių metų ar šešių mėnesių susirinkimo gale arba prieš jam pasibaigiant. Nejau tokio tipo mintis gali turėti tokį stiprų poveikį to vyro organizmui, jis gali mintimis susargdinti save. Jeigu tokios mintis susargdina, tai nejaugi aš negaliu mąstyti, kad esu sveikas, kad pasveikčiau. Jeigu galiu mąstyti, kad esu nusivylęs, tai galiu mąstyti, kad pakylu iš to nusivylimo. Brolis Brahamas sako, koks yra tavo tikėjimas, taip tau ir bus. Tai nekrikščioniškasis mokslas, aš neturiu menyje proto kontroliuojančio materijos, tačiau jūs, matote, esmė yra atmosferoje, kurioje gyvenate. Tai nėra vien tik tai dvasios atmosfera, tai yra minties atmosfera ten, kur tu gyveni, to, ko tu klausaisi, muzikos kokios klausaisi, su kokiais žmonėmis tu bendrauji, tai sukuria atmosferą aplink tave. Ar jūs suvokite, kad Smegenyse kas sekundį vyksta šimtas tūkstančių cheminių reakcijų. Kiekvieną sekundę. Kas kart, kai turi piktą, negerą ar kaprizingą mintį, smegenys išskiria cheminius elementus, kurie aktyvuoja giluminę limbinę sistemą ir tai priverčia kūną blogai jaustis. Jeigu kas nors iš jūsų priverstumėte mane jaustis taip blogai, kaip aš pats priverčiu save jaustis, broli Džerį, aš kalbėčiau su tavimi kaip su šunimi. Aš sakyčiau, broli, ką tu darai, kodėl tu man darai tokį blogį, kodėl tu mane nuvili, kodėl tu mane žemini ir taip toliau. Aš manau, kad atėjo pats metas oh, nukreipti pirštus į pačius save ir pasakyti, aš jau pavargau nuo tavęs, kad tu man kenki, darai žalą, tu esi tas, kuris sukeli tą blogį, nuvili mane, tu esi tas, kuris priverti mane jaustis blogai. Prisiminkite apie paskutinį kartą, kai buvote supykęs, kaip jautėtės. Žinoma, žinau, kad jums tai netinka, aš tai skaitau tiems vargšeliams, kurie klausosi transliacijos. Kaip jautėtės, daugumai žmonių supykus, jų raumenis įsitempia, patankėja širdies plakimo ritmas, rankos pradeda prakaituoti ir net gali pradėti jaustis kiek apsvaigę jūsų kūnas, žiūrėkite, kas vyksta, jūsų elgesys įgauna tą formą cheminių elementų, kurie buvo išskirti į kūną. Kortizolis, adrenalinas, pagumburis, įvairios liaukos, visa tai veikia kartu iš vien įsitempę ir jūsų organizmas tai išgyvena. Neugi jūs nematote, ką daro tie vargšai žmonės diskusijų forumuose, Facebook'e, kai publikuoja visokias nesąmonės. Jie it spjaudosi tomis toksinėmis atliekomis nuodais. Tie žmonės nusigrėžė nuo žinios ir dabar galiausiai surado objektą, ant kurio gali suversti kaltę dėl visų savo gyvenimo problemų. Tai brolio Branhamo kaltė, jis kaltas. Dabar man yra taip daug geriau be žinios. O, ten jie apsimetėliai. Ir žiūrėkite, jie dabar sako, kad yra geresni krikščionys nei bet kada anksčiau. Jie yra tokie toksiški savo elgesyje. Jie publikuoja melą, dalinę tiesą ir spjaudo visur aplink. Jie nori taipogi ir jūs apspjaudyti. Jeigu aš būčiau jūsų vietoje, aš geriau likčiau geroje pusėje, o ne šiukšlyne. Jeigu jūs norite skaityti tas jų nesąmonės, naršyti po jų vėmalus visus šiukšlės, aš nenoriu būti surastas šiukšlyne, aš noriu būti surastas Dievo žodyje, ieškantis to, kas yra gera, mylima, galinga, veiksminga. Žiūrėkite, Kūnas yra proto tarnas. Jis paklūsta proto procesams. Nesvarbu, ar jie yra pasirinkti samoningai, ar išreikšti savaimiškai. Negatyvių minčių įsakymų kūnas įsmenga į ligą ir įrimą. Džiugių ir gražių minčių įsakymų kūnas it apsivelka sveikata ir laimė. Ir laimė. Dabar pažiūrėkime į išpažinimus. Ar galime? Jei aš krisiu ir padarysiu klaidą, aš atsikelsiu. Tai bus prieš priešą tam, ko jūsų pasąmonė buvo išmokyta per tą daugybę metų. Tu, Filipsai, tu esi blogas, tavo kraujyje tai yra. Gregai Robinsai, tavo kraujuje yra buvimas nevykelių, Jonsai, taipogi pas tave taip. Ne, tai nėra užprogramuota galutinai. Nesvarbu, kiek mano pirmtakų krito prieš mane. Aš nesakau, kad aš nedarysiu iš vis klaidų, bet aš sakau taip, jei aš padarysiu klaidą, aš atsikelsiu, aš atgailausiu, aš sutvarkysiu, pasitaisysiu ir aš eisiu toliau, aš nusipurtysiu dulkes ir aš neteisiu Dievo namus, lyg tai kaip vergas būčiau. Aš nesu vergas vergas. Aš ne šliaužiosiu po stalu prašydamas trupinėlių. Aš atsisėsiu prie stalo, paprašysiu lėkštės, šakutės, peilio, aš noriu duonos, salotų, visų septynių patiekalų. Aš noriu atsigerti, aš noriu, kad mano taurė būtų sklidina šventosios dvasios vinu. Ir aš manau, kad mane ištiks tiesiog priepolis džiaugsmo. Aleliuja. Aleliuja. Na ir rėksnys, ar ne? Patarlių 24.16. Teisusis septynis kartus krinta ir vėl atsikelia. Bet nedorelis įpuls į pražūtį. Atkreipkite dėmesį, jie neatsikelia. Biblija nepasakė, kad jūs nedarysite klaidų ar kad nenupulsite, bet Biblija, kuri pasakė, kad jūs nukrisite, pasakė, kad jūs atsikelsite. Aš neplanuoju ir neketinu pulti, kristi, bet jeigu taip atsitiktų, jeigu aš būsiu sutriuškintas, man yra atsarginis kelias, kaip aš galiu sugrįžti, atsistoti, atsikelti. Jeigu aš būsiu sugėdintas, suerzintas dėl savo veiksmų, galbūt aš padariau kažką, atleiskite man, atleiskite, bet aš neliksiu šliaužioti po to stalu, nes aš nesu šuo. Jėzus nenumirė už šunis, jis nenumirė už katinus, jis mirė už žmonės ir aš nesu šuo. Garbė. 1 Jono 2.1. Mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nenusidėtumėte. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėję pas tėvą. Garbė, teisų į Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmės ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Tad jeigu šetonas paspendžia man pinklės pastus, jis mane pagauna Jeigu jis pagauna mane, išverčia mane iš kojų, juokiasi iš manęs, puiku, aš vis tiek juoksios paskutinis. Aš išmoksiu pamoką iš tos klaidos, aš nekartosiu jos vėl ir vėl ir vėl, aš pasakysiu, Dieve, padėk man, kad aš nekartočiau tos klaidos, bet aš nepasiliksiu ten, nuodėmės purve, gėdos purve, pažeminimo purve, aš atsikelsiu Aš atsikelsiu, aš sugrįšiu į tėvo namus ir pasakysiu, tėve, atleiski man. Sekantis išpažinimas tiesiog sudrasko į skutelius negatyvę pasąmonę. Aš esu pašauktas, išrinktas ir ištikimas. Ar jums tai panašu žmogų, kuris laikosi vos ne vos už plaukelio kažkokio? Mane išgelbėjo viešpats Jėzus Kristus. Aš nesu tas, kuris laikosi už plaukelio tik tai. Oi, vos ne vos, nuo trečiadienio iki sekmadienio galiu išgyventi. Aš noriu pasakyti, kad aš negaliu sulaukti, kada aš ateisiu į Dievo namus. O, melskitės už manęs, negaliu iki trečiadienio išgyventi kaip krikščionis. Oi, man taip sunku. Oi, aš taip stengiuosi ir norėjau jums greičiau atnešti šį žodį. O, aš manau, kad Dievas nenori, kad mes vos ne vos gyventume tokie silpnučiai. Pasimelskit už mane, mane šetonas spaudžia, palaimink jo vardą šventą. Aš nelaiminsiu jo vardo, aš vadinsiu jį melagiu. Jis yra nugalėtas, mano viešpats jį sumušė prieš 2000 metų ir dabar kūnas jį muša. Ne vien tik Jėzus yra pašauktas, išrinktas ir ištikimas, aš taip pat toks esu. Apreiškimo 17.14. Jie kovos su avinėliu, bet avinėlis juos nugalės, nes jis yra viešpačių viešpats ir karalių karalius. Ir su juo visi pašauktieji, išrinktieji ir ištikimieji. Aš esu ištikimas Dievui, ištikimas bažnyčiai, ištikimas žmonai, ištikimas vaikams, savo pareigai darbo. Aš esu ištikimas jums. Amen. Man patinka nevėluoti į susitikimus, todėl aš nepavėluosiu į paėmimą, būsiu ištikimas ir tame. Ar eisiu kapo keliu, ar gyvas ten pateksiu, aš būsiu ištikimas. Aš priklausau kunigystei. Matote, Aš nesu apgailėtino žemo tokio gyvenimo pavyzdžių. Aš nesu nusidėlis, kuriam buvo duota kažkas, kas vadinama malonė. Ir tai leidžia liktai man būti toliau nusidėjėliu. Aš buvau nusidėjėlis, bet daugiau nebesu nusidėjėlis. Ir aš nesu nusidėjėlis pagal moderniųjų dienų teologiją. Jie sako, kad tu esi nusidėjėlis ir išgelbėtas vienu metu. Tai yra nesąmonė. Tu negali būti nusidėjėliu ir išgelbėtu vienu metu. Aš buvau nusidėjėlis, bet aš nebesu daugiau nusidėjėlis. Aš esu išgelbėtas iš malonės. Garbė. Taigi aš nesu toks, kuris turi slankioti po stalų ir prašyti trupinėlių. Aš nesu tas, kuris negali kalbėti su tėvu pats. Aš nesu tas, kuris neturi tiesioginio leidimo įeiti jo rūmus. Aš priklausau kunigystėj. Tai reiškia, kad aš turiu tiesioginį prieimą 24 valandas per parą pas karalių. Aš neturiu skambinti į Jeffersonville arba į Tucsoną. Aš neturiu skambinti į Vatikaną ir sakyti, o ne, popiežius atsistatydino, ką aš dabar darysiu. Jokio skirtumo man tai nedaro. Tai nieko nereiškia. Aš turiu vieną tarpininką tarp Dievo ir žmogaus, tai Jėzus Kristus. Ir ne tik aš turiu tarpininką, aš ir pats esu tarpininku, nes aš priklausau kunigystėj. Aš taip stipriai priklausau šiai kunigystėj, kad aš galiu prašyti jo vardu. Aš nevartoju jo vardo kaip burtažodžio kokio. Bet aš esu jo varde ant tiek, kad jis girdi mane, liktai jis pats melstusi, kai aš meldžiuosi dieviškosios valios. Aš priklausau kunigystėj. O, garbė Dievui, aš pasakiau, aš priklausau kunigystėj. Aš žinau, kad jūs pažįstate šią rašto vietą 1 Petro 2.9, o jūs esate išrinktoji giminė, originalė karta, karališkoji kunigystė, karališkoji reikšmė karališkas, karališkai didingas – Atminkite, Senojo testamento metu nebuvo nei vieno, kuriam Dievas būtų leidęs būti pranašu, kunigu ir karaliumi vienu metu. Ši pozicija buvo uždrausta Senajame testamente. Tik Melchizedekas Naujajame testamente galėjo įgyti šią poziciją. Viešpas Jėzus. Atkreipkite dėmesį, tuomet mes priklausome karališkai kunigystiai, didingai kunigystiai. Žiūrėkite į kunigystę žodį reikšmė. Kunigo pareigos, kunigystė. Jūs esate karališkoji kunigystė, ne levitų kunigystė. Tai yra, tai nėra kunigystė neturtingų kunigų, kurie yra vargšeliai, vos ne vos sudarė galą su galu. Tai yra karalių kunigystė. Tokios kunigystės dar niekados nėra buvę. Atminkite, levitai, kai kurie iš jų buvo labai neturtingi. Jie vos nevos galėdavo išgyventi, o nuotaka nėra tokia. Ji priklauso karališkai kunigystei. Garbė, ji priklauso karališkai kunigystei, karalių kunigystei. Išrinktoji giminė jūs esate, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybės to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabę šviesą. Garbėte būna viešpačiui. Dešimta lūtė. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta Seniau neradę gailestingumo, dabar jį suradę. Apreiškimo 1.6. Ir padarė iš mūsų karalius originalę, bei kunigų savo dievui ir tėvui, jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Žiūrėkite, šis sujungimas įvyksta tik Melkizedeko periode. Apreiškimo 50 ir iš mūsų padarei mūsų dievui karalius bei kunigus ir mes viešpatausime žemėje. Apreiškimo 26. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikelime, šitiems antroji mirtis neturi galios. Jie bus dievo ir Kristaus kunigai ir valdys su juo tūkstantį metų. Taigi mes priklausome kunigystei, kurios dar niekomet nėra buvę. Iki Naujojo testamento mes esame dieviškoji kunigystė, karalių. Aleliuja. Laikykitės. Aš esu parašytas laiškas. Kai kuriems iš jūsų galbūt jau reikia dirbtinio kvepavimo. Jums reikia pabusti. Nejaugi nematote, kodėl šetonas nenori, kad jūs tuo tikėtumėte? Jūs juk negalite sakyti, aš bevertis, aš niekam tikęs ir tuo pačiu metu tikėti, kad priklausote karališkai kunigystiai. Leiskite pabaigti šiuo. Aš esu parašytas laiškas. Antras korintiečiams 3.2. Jūs esate mūsų laiškas, įrašytas mūsų širdise, visų žmonių suprantamas ir skaitomas. Jūs pasirodote esą Kristaus laiškas mūsų tarnavimu, parašytas ne rašalu, bet gyvojo Dievo dvasia, ne akmens plokštėse, bet gyvų širdžių plokštėse. Ar jūs gerbėte Pauliaus laiškus romiečiams. Ar jūs gerbėte? Ar jūs tikite, kad šie laiškai yra įkvepti Dievo? Tesalonikiečių, romiečių, korintiečių, galato, fiziečių bažnyčioms, ar jūs tikite, kad tai yra laiškai parašyti ant pergamento ar ant ko kitko? Tas pats vyras, kuris parašė tai, tos dienos išrinktiesiems pasakė, jūs taipogi esate laiškai, tik ne aš jūs parašiau, o jis jūs parašė. Ar jūs žinote, kodėl Jėzus susilaikė nuo rašymo ant pergamento? Jis nerašė tol, kol buvo čia žemėje. Jis pradėjo rašyti po to, kai sėkminių dieną nužengė šventoji dvasia. Ir jis teberašo iki šios dienos. Mes manėme, kad žinia pasiekė savo tobulumo fazę tuomet, kai mes ją klausome per garsajuostę. Žinia yra kaip ir bet kuris kitas Dievo žodis. Ji pasiekė savo tobulumą tuomet, kai ji tampa žmogumi. Žiūrėkite, brolis Brahamas sako, jūs esate Dievo namas, gyvenantis, gyvenantis ir išreiškintis gyvai Dievą. Nes Dievas negyvena rankų darbo šventyklose, nes yra sakoma, bet paruoši man kūną. Jūs esate Dievo laiškas, Parašytas laiškas, Dievas yra jumise, išreiškė save per jūs. Jei jūs tik galėtumėt parklupti priešais Dievą ir pasakyti, Dieve, aš esu nusidėjėlis, apsigyvenki manyje, tuomet šventoji dvasia apsigyvena jumise ir jūs tampate kaip gyvas Dievas, Dievo atstovas, gyvenate su Dievu, kalbančiu kitiems per jūsų lūpas. Na, garbė viešpačiui. Taigi, kas jūs esate, laiškas ar idiotas? Kas jūs esate, laiškas ar kvailys? Negali būti abiejais vienu metu. Turi pats apsispręsti, kuo ketini būti. Ir tu turėsi abu šiuos žmonės suvienyti iš vien. Yra daugybė žmonių, kurie neskirs laiko Biblijos skaitimui. Pasiklausykite, kaip jis tai pasako. Tačiau jie skaitys jūs. Matote, jūs esate parašyti Dievo laiškai, gyvi, tikri. Atkreipkite dėmesį. Ne visi, kurie sako esą žinioje, gyvi, tikri, iš naujo atgimę krikščionys. Tai žodis išreikštas vėl. Nes jūs esate parašyti Dievo laiškai, skaitomi visų žmonių. Kokiais asmenimis mes turėtume būti, jei žinome, kad mūsų gyvenimai tai atverta gyva Biblija. Ar jūs žinote, kad mes turime Biblijos vertimus skirtingus? Vienas vadinasi atvertoji Biblija, kitas gyvoji Biblija. Aš esu ir tas ir tas. Ne jų vertimas, jo vertimas. Nes jie palieka daug klaidų, pakeičia daugą, prideda ir net neįmanoma suprasti to vertimo, bet jis visados viską rašo suprantamai. Aš esu parašytas laiškas, taigi aš turiu elgtis kaip Biblija. Taigi, kai esu prekyvietėje, aš turiu elgtis kaip šventoji Biblija. Jeigu aš esu parduotuvėje, kur bebūčiau, aš turiu elgtis kaip šventa Biblija. Nuo priekinio iki galinio viršelio. Netgi išorėje parašyta šventoji Biblija, taigi aš turiu išreikšti tai. Matote, kai aš pirkau šią Bibliją, mano vardas buvo išraižytas kampe. Tik tiek mirtingieji gali padaryti, bet gyvasis Dievas gali išraižyti tai mano širdyje. Tuomet kuo aš tampu parašytų laiškų, skaitomų ir suprantamų visų žmonių. Atminkite, Biblijoje pasakyta, jūs esate gyvėjai, parašyti laiškai skaitome visų žmonių. Taigi dauguma žmonių Biblijos neskaito, tačiau Dievas padarė jūs gyvais Biblijos atstovais, jūs esate vaikščiojantis laiškas. Turėtumėte būti vaikščiojančia Biblija. Kristus jumise turėtumėte būti vaikščiojančių Dievo žodžiu. Dar dvi citatos šiam išpažinimui. Kaip tai ir parašyta, matote, parašyti, jūs esate parašyti laiškai, taip sako Biblija. Taigi, o kas yra laiškas? Laiškas yra parašytas žodis, o jūs ir esate parašytais. Kitais žodžiais, jūs galėtumėte tai perskaityti štai taip. Jūs esate parašyti laiškai, arba jūs esate žodis, kuris buvo parašytas, pasireiškęs. Biblija sako, kad bus nuotaka. Tai yra parašyta žodis, o štai čia pasireiškimas. Brolis Brahmas pasakė, kad paskutinėmis dienomis bus žmonės, kurie žinos, kas jie tokie yra, jie atpažins savo poziciją žodyje, tai yra parašyta žinėje, o štai čia prieš mane stovi pasireiškimas. Jis pasakė, jeigu dar bus kokia karta po manęs, jie dar toliau eis, negu mes dabar esame. Žinoma, žinios tikinčiosius tai sustabdo, bet ne nuotaka. Šlovė Dievui. Pjūties metas pamokslas. Jis patvirtins tai, kad jūsų gyvenime taip ir yra. Taip visi žmonės žinos, kad jūs esate parašyti laiškai, skaitomi Dievo. Parašytas laiškas tai Biblija. Ar tai tiesa? Laiškas yra Biblija, o jūs esate parašyta Biblija, atspindinti jo žodį. Ir vėl tą tobulą žmogų Dieve. Daugybę metų mes citavome šias citatas, mes sakėme amen, šaukėme, džiugavome. Tai buvo nuostabios temos mūsų stovykloms. Kai grįžome namo, mes pamiršome visą tai, mūsų pasąmonė, dialogas vidinis, savikalba, užliejo mus negatyviais dalykais. Stovyklos susirinkimai tapo prisiminimais ir mes vėl pradėjome sakyti, aš bevertis, Jis mane taip siutina, aš nemėgstu jų. Kodėl jie turi sakyti amen taip garsiai man pausim? Kodėl jie sėdi priešais mane ir kelia rankas man tiesiai prieš veidą? Savikalba. Savikalba. Aš taipogi esu dar kažkuo, mes prieisime iki to. Aš esu garbintojas. Jeigu aš esu garbintojas, tai nereiškia, kad viskas turi būti pagal mano norus. Jeigu aš būčiau stabas arba dievas, kurį kiti garbintų, tuomet aš norėčiau, kad viskas atitiktų mano norus. Bet kadangi aš esu garbintojas, einantis iš vien su kitais garbintojais, aš nenoriu, kad temperatūra atitiktų mano norą, arba atstumas tarp suolų, muzikos garsumas būtų pagal mano ausį nustatytas. Nes net neturi tai būti nustatyta viskas pagal mano norus, nes aš esu garbintojas. Taigi aš atinau garbinti. Aš net nesvajoju ir nenoriu, kad tai būtų, to net nereikia. Tai nėra priežastis, dėl kurios aš esu čia. Aš esu čia, kad garbinčiau. Brolis Brakmas pasakė, kad žmonės ateina į bažnyčią, jie skundžiasi dėl to, dėl kitko. Jis pasakė, tokie žmonės nėra garbintojai, kurie skundžiasi. Garbintojas ateina į Dievo namus, kad garbintų šlovintų. Amen. Aš netėjau čia, kad pažiūrėčiau, kokios spalvos marškiniais jūs dėvite ar paltų. Aš atėjau čia, kad garbinčiau kad išgirsčiau žodį, kad pamokslaučiau žodį. Nagi, aš esu garbintojas. Ir aš suprantu, kad ne viskas atitiks mano norus ir aš to net nelaukiu ir nesitikiu. Šlovinkite viešpatį. Aleliuja. Aleliuja. Dabar tiesiog pakelkime rankas ir elkimės kaip garbintojai. Pamirškite apie save, apie temperatūrą, garsus, triukšmą, ar per garsiai, ar per tyliai, per daug žmonių aplink mane. Ne, jūs nesate stabas, kurį garbina, jūs esate garbintojas. Garbintojas. Taigi jūs atėjote garbinti. Ne savo sąlygomis, o jo sąlygomis. Aleliuja. Viešpate Jėzau. Mes garbiname Tave, viešpatė Dieve, aleliuja. Viešpatė Dieve, te mūsų mintis eis iš vien su Tavo žodžiu. Viešpatė, išvykit tas krusdes iš mūsų protų, tas negatyves mintis apie mūsų pačius, apie brolius, negatyves mintis apie mūsų seseris, negatyves mintis apie pamokslautojus, bažnyčias. Mes galime visą savo laiką praleisti burbėdami, skusdamiesi apie tai. Geriau mąstykime apie tai, kas tyra, švaru, gera, dorovinga, girtina. Mes nenorime spjaudytis kartėliais, pykčiais, visais tais dalykais. Mes norime būti tokie kaip tu, viešpatė oh, Jėzau. O Dieve, Mes norime būti ypatingos vertės perlų. Nuotaka yra ištraukta iš nuodėmės purvo, iš tos sumaišties. Tačiau ji bus vieną dieną tas perlas, paimtas iš šio pasaulio visam laikui. Viešpatė Dieve, be jokios abejonės, to purvo dalimi bus šiandieninė sistema, tie, kurie atkrito nuo žinios. Dabar jie sukuria savo naują Jėzų, naują doktriną, mes tiesiog tęsime savo kelionę. Tai skausminga, kai Lotas turi atsiskirti, bet atėjo metas, kai jis turėjo tai padaryti. Jis turėjo atsiskirti nuo Abraomo, jis turėjo būti kitoks. Jis negados negalėjo pasilikti su Abraomo mokymu ir gyventi Sodomoje. Nei tie kenkėjai, kurie palieka žinią ir po to juodina ją, ja, grįžta į pasaulį, rengiasi kaip pasauliečiai, jie negali būti kartu su mumis. Tai yra Lotas, kuris atsiskiria, skaudu, kai jis atsiskiria, bet taip turi būti. Mes eisime toliau į priekį. Nežiūrinti visas ligas, problemas, sunkumus, mes nenorime visą savo laiko praleisti burbėdami. Viešpatė Jėzau, aš noriu tau padėkoti už tai, kuo tu mus sukūrei. Aleliuja, aleliuja. Garbinkite viešpatį, garbinkite viešpatį. Aleliuja. Ar jūs mylite jį vaikai? Visa širdimi. Visomis širdimis. Pažiūrėkite į mane. Prieš daugybę metų, kai buvau Durbone, Pietų Afrikoje, brolis Nemis Naidų nuvežė mane į Indų festivalį. Tuo metu tie žmonės turėjo 33 milijonus skirtingų dievų ir deivių. Įvairiausių formų, atvaizdai. Ten buvo tūkstančiai tų žmonių, tame dideliame laukė Durbane. Ir jie pradėjo marširuoti, melzdamiesi, link šventyklos. Štai čia buvo grupelė penkių, šešių žmonių. Jie stovėjo, vienas arba kitas žmogus, daugiausiai vyrai, bet buvo ir moterų. Jie turėjo tokius mažus dalykus, kurie atrodė kaip tamburinai, kaip bugneliai tokie. Du ar trys, štai taip juos mušė. Staiga jie pagreitino muzikos tempą, labai greitai pradėjo groti ir pradėjo gėdoti. Aš visą tai nufilmavau. Gėdojo tas monotoniškas giesmės ir staiga. Ten buvo toks individas, aplink kurį jie sustojo. Jis išleido tokį baisų, kraują stingdantį garsą. Tai jiems buvo ženklas, kad jis pasiruošė. Tuomet jie paėmė štai tokį ilgą dalyką kaip metalinį virbą. Muzika tebegrojo, jie paėmė pelenus, ištepliojo jam veidą, paėmė tą virbą metalinį ir perdurė jam per liežuvį ir pradėjo štai taip raityti, perdurinėti. Paskiau paėmė štai tokius žvejybos kabliukus, perdurė per įvairius vaisius ir pakabino juos ant jų kūno, tiesiai per jų odą. Pradėjo šaukti, šokti, garbinti. Ir tai buvo daroma kažkieno akivaizdoje, nes aš tai galėjau pajausti. Ir tai nebuvo šventoji dvasia, tai buvo demonai. Tuomet jie turėjo pasidarę tokius atvaizdus, daugybė jų. Pritvirtino juos prie vežimėlių, kurie buvo su ratais, ir paėmė didelius kabliukus. Štai tokius, broliai, žinote, dideli kabliukai. Ir paėmė juos perverė jiems per nugaras ir pritvirtino prie vežimėlių. Tuomet jie pradėjo traukti tuos vežimėlius. Traukė juos 5-6 kilometrus – aplink tą lauką. Brolis Nemis man pasakė, kad jis pažinojo kai kurios žmonės, nes pats kadaise buvo hinduizmo sekėjas prieš atsiversdamas. Jis kalbėjo su daugeliu iš jų, kai jie išeidavo iš tos būsenos ir jis sakė, kad jie niekados nieko neprisimindavo. Mes praėjome pro vieną vyrą, aš jį filmavau, jie ruošė jį, perdurinėjo jam liežuvį, kabliukus kūnė vėrė. Praeidamas Nemis jam pamojavo ir pasakė, tikriausiai jis gailėsis rytoj. Spėju, jis nebuvo dvasioje, tas, kuriam vėrė tuos kablius. Nes jie buvo garbintojai visi kiti. Dienai tęsiantis minė vis didėjo. 3 tūkstančiai, 5, 10, 20 tūkstančių susirinko. Dienos gale mes sėdome automobilį ir išvykome pažiūrėti į tą šventyklą. Jūs niekada nieko panašaus nesate matę. Nedidelė vieta, mažesnė už šią bažnyčią. Bet ten kažkas didingo įvyko pagal jų legendą. Ir visi jie garbina, verkia, šaukia ten, šoka. O tie, kurie kraujavo, kurie buvo perverti tais kabliais, aš mačiau, kaip kabliai tiesiog keurai per odą perplėšė ją. Atvėpusi oda kabo šonuose. O jūs tokie pavargę, jeigu aš prašau jūs tiesiog pagarbinti 15 minučių Dievą po pamoką, pamokslo? Ar mes garbintojai? Jeigu ne, tuomet padarykite tai savo išpažinimų dalimi. Aš esu garbintojas. Aš esu garbintojas. Štai kuo aš esu. Štai kuo aš esu. Aš pašauktas, kad eičiau į bažnyčią. Aš mėgstu eiti bažnyčią. Tai yra mano genuose, mano dvasinėje būsinoje charakteryje. Ne tik eiti, bet būti dalyviu. Aš nesu čia kaip dekoracija ant solelio krašto arba kaip gėlė. Aš esu čia kaip garbintojas, broli Džimai. Aš esu čia bažnyčioje kaip garbintojas. Jeigu jie leidžia perverti savo liežuvius, nugaras, tam, kad padarytų tai dėl savo dievų, o, žinoma, aš galiu rankas bent iškelti, savo balsą, lieti ašaras, garbinti savo karalių. Jie garbina demonus. Jie stabmeldystę užsiema, o mes garbiname gyvąjį Dievą, kuris prisikėlė, Jėzų Kristų. Ar jūs branginate jį? Ar žinot, kas dedasi roko koncertuose? Ar žinote, kas čia dėjosi, kai Elvis Preslis buvo gyvas? Moteris mesdavo drabužius ant platformos, kad gautų autografą. Moteris prieartėdavo prie jo ir apaldavo. Ar jūs žinote, kas tai buvo? Tai buvo garbinimas. Tai buvo stabmeldystė. Jėzus nenori, kad jūs mestumėte savo drabužius čia, kad mes galėtume rašyti ant jų. Jis nori rašyti ant jūsų pačių, o ne ant jūsų drabužių. Jis nori padaryti jūs Treisio knyga, Džojaus, Terio, Džimo, Lendono, Keril, Naomės knyga. Jis nori išsiųsti jūs kitiems, kad žmonės galėtų atverti jūsų gyvenimą ir pasakyti, nežinau, kodėl jie taip rengiasi, kodėl jie daro taip, bet jeigu aš papulsiu į bėdą, aš siūsiu maldos poreikį šiai bažnyčiai ant kalvos. Ar tai nėra keista, kad žmonės, su kuriais dirbate, jie netiki tuo, kuo jūs tikite, bet jie prašo jūsų pasimelsti, kai turi poreikius. Kodėl? Kodėl tai yra taip? Nes jie žino, kad yra gyvasis Dievas. Jie galbūt nenori paklusti tam, ką mes pamokslaujame, bet jie žino, kad yra gyvasis Dievas ir jo kivaizda yra gyva. Aleliuja. Leiskite man nustoti kalbėti, kad galėtume garbinti. Aleliuja. Jokių kabliukų šį vakarą, jokių metalinių virbų, jokių abrakadabra, magijos, burtažodžių, jokių juodų pelenų. Tiesiog jūs, kaip karališkasis kunigas, esate pakviestas į Melchizedeko akivaizdą. Iškelkite tas rankas, kurios kadaise laikė alaus, skardines, viskį, cigaretes, nešvarius žurnalus, Kas tai bebūtų, dabar šios rankos gali būti iškeltos karaliaus akivaizdon. Ne kaip šuo po stalu, bet kaip karališkasis kunigas. Išreiškime ją meilę prieš įsiskirstant. Hari, pradėk gėdoti. aš garbinu tave. O man. Visagali Dieve, ar jūs dabar esate garbintojų? Aleliuja. Nėra kito tokio kaip tu. Paveskite jam savo liežuvį, kad jis galėtų kalbėti savais žodžiais, savo protus, kad jis galėtų mąstyti tinkamas mintis, savo kojas. Visa, kuo esate, atiduokite jam. Taip viešpatė Dieve. O, ramybės kunigaikšti. Aleliuja. Aleliuja viešpatė Dieve. Štai ko mes taip ilgimės, mes norime tai padaryti, atiduoti tau šlovę. Aš atiduodu tau garbę. Nes tu esi mano teisumas. Aš garbinu tave, mano Dieve, o mano Dieve, o visa gali Dieve. Ačiū tau viešpatė Jėzau. Nėra kito tokio kaip tu. Užmerkite akis, pakelkite rankas, pamirškite apie savo bėdas, rūpeščius, kur vyksite po bažnyčios, tiesiog būkime garbintojais. Garbinkime. Aš garbinu tave, visagali Dieve. Mes laiminame tavo vardą. Visagali Dieve. Aleliuja. Išvalyki mūsų širdis. Tu išpirkai mūsų sielas, tu padarėjai mus priimtinus savo akivaizdoje. Ačiū viešpate Jėzau. Ačiū viešpate Jėzau. Aš garbinu tave viešpatie, aš branginu tave, myliu. Užrašyk į savo žodį mano širdies plokštėse. Te aš būsiu parašytų laiškų. Ramybės kunigaikštis. That is what I Štai ko aš ilgiuosi. Aš trokštų tai padaryti. Aš atiduodu tau garbę. Nes tu esi mano teisumas. Aš garbinu tave. Visagali Dieve. Nėra kito tokio kaip tu.